วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2568 เป็นวันที่ท่านสาธุชน พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรม มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษา มาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดปัญญา เพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการดำเนินชีวิต ให้ถูกต้องให้ดี ให้งาม ให้สุขให้เจริญ ธรรมะที่จะฟังกันในวันนี้ ก็คือเรื่องกระจกส่องใจ อะไรคือกระจกอะไรคือกระจกส่องใจ กระจกส่องใจก็เหมือนกับกระจกที่เราใช้ในการส่องดูหน้าตาของร่างกายของเรา เวลาที่เราอยากจะรู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไร เราก็มักจะไม่มองที่กระจกกัน กระจกก็จะสะท้อนภาพของหน้าตาของเรา ให้เราได้เห็นว่าหน้าตาเราสะอาดหรือไม่ มีผิวมีมีสิวมีฝ้าหรือไม่ มีรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นที่ตรงไหนบ้างหรือไม่เป็นต้น นั่นนี่ก็คือกระจกส่องหน้าของร่างกาย กระจกส่องใจก็เป็นเหมือนกับกระจกกระจกส่องหน้าของร่างกาย ต่างตรงที่ว่ากระจกส่องหน้าของร่างกายนี้ เราไม่สามารถเอามาส่องดูใจของเราได้ การที่เราจะเห็นดูใจของเราเห็นใจของเราว่าเป็นอะไรอย่างไร เราต้องเอากระจกส่องใจของใจ ที่เป็นนามธรรม ร่างกายนี้เป็นรูปธรรม กระจกสองหน้าของร่างกายนี้ ใช้สำหรับหน้าของร่างกายที่เป็นรูปธรรม แต่สำหรับใจนี้ที่เป็นนามธรรม ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกาย เราต้องใช้กระจกส่องใจ กระจกสองใจก็คือ พระธรรมคำสั่ง คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง ถ้าเราได้ศึกษา พระธรรมคำสั่ง คำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของใจของเรา ว่าใจของเรานี้เป็นอย่างไรเป็นอะไร มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ใจของพวกเรานี้ก็คือ ผู้ที่มีความสามารถที่จะรู้ มีความรู้สึกนึกคิด มีความจำได้หมายรู้กับสิ่งต่างๆ ที่มาสัมผัสผ่านทางทวารทั้งห้าของร่างกาย คือตาหูจมูกลิ้นกาย ใจนี้ที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ เป็นธาตุอย่างหนึ่ง เรียกว่าธาตุรู้ ส่วนร่างกายนี้ ก็เป็นธาตุเหมือนกัน เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่อย่างด้วยกัน คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ พอมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมา รวมตัวกัน ก็จะมีการเกิดร่างกายขึ้นมา แล้วพอมีการเกิดร่างกายขึ้นมา พอมีการเกิดร่างกายขึ้นมา ก็จะมีธาตุรู้คือใจนี้ ส่งกระแสของใจมาเกาะติดกับร่างกาย มาเกาะติดกับทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่าง ๆ เข้ามาที่ทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อที่จะ ส่งไปให้ใจให้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่าง ๆ ที่ใจอยากจะเสพอยากจะสัมผัสนี่คือร่างกายและใจร่างกายนี้เป็นรูปธรรมที่เราเห็นได้ทำมาจากธาตุสีคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แล้วก็พอมารวมตัวกัน ผสมกันไปผสมกันมา ก็กลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมา เช่น ผมขนเล็บฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือด น้ำเหลือง น้ำเหงื่อน้ำมันข้น น้ำตา น้ำมันเหลว น้ำลายน้ำมูก น้ำไขข้อ น้ำมูดนี่คืออาการสามสิบสองที่เกิดมาจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ส่วนผู้ที่มาครอบครอง เป็นผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่าง ๆ นี้ เป็นธาตุรู้ ที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายธาตุรู้หรือใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกาย อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง ที่เราเรียกว่าโลกทิพย์ร่างกายนี้อยู่ในโลกกธาตุโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ แต่ใจนี้หรือธาตุรู้นี้ อยู่ในโลกทิพย์อยู่อีกโลกหนึ่งเป็นเหมือนอยู่เหมือนเหมือนโลกพระจันทร์กับโลกของเราที่อยู่ แต่สามารถติดต่อกันได้ผ่านมีการสื่อสาร เช่นยานอวกาศที่เราส่งไปสำรวจโลกพระจันทร์ เราก็สามารถที่จะสื่อสารติดต่อส่งข้อมูลไปกับให้กับยานอวกาศได้ แต่ยานอวกาศกับผู้ที่ควบคุมนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละสถานที่ ใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์แต่สามารถสื่อสารรับส่งข้อมูลต่างๆ ให้ให้ต่อกันและกันได้ ร่างกายก็จะส่งรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะ ไปให้ใจที่มีความรับรู้ พอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมาสัมผัสที่ตาหู จมูกนิ้นกาย รูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็จะถูกส่งไปตามกระแสของใจที่เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณก็จะส่งรูปเสียงกลิ่นรสไปที่ใจ ผู้รู้ พอไปถึงใจใจก็รู้ว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามา แล้วใจก็มีความสามารถที่จะแยกแยะว่า เป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดใดบ้าง ดีหรือไม่ดี เป็นคุณหรือ เป็นโทษเป็นต้น อันนี้เป็นความสามารถของใจหรือของธาตุรู้คือมีความจำได้ หมายรู้จำรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยสัมผัสได้แล้ว ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอย่างไร แล้วพอมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ ก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีหรือไม่ดี ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ แล้วพอเกิดความการรับรู้เกิดการแยกแยะว่าเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี สุขหรือไม่ดีหรือไม่ดี เป็นคุณ หรือเป็นโทษ ใจก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาทันที ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในใจ ในในธาตุรู้นี่พอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ชอบหรือที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ก็จะเกิดความสุขใจ ความรู้สึกสุข ความรู้สึกสุขเกิดขึ้นในใจทันที แล้วพอเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมา ก็จะมีความคิดปรุงแต่งคือสังขารคิดว่าจะทำยังไงดีกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์ ก็จะเกิดความอยากขึ้นมา อยากได้ รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะที่ดี ถ้ามีความสามารถที่จะไปเอามาครอบครองได้ ก็จะดำเนินการทันทีนี่คือการทำงาน ของใจกับร่างกายที่เป็นคนละส่วนกัน ถ้าไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เป็นโทษที่เป็นภัยก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมา ทุกขเวทนา ก็เกิดขึ้นมาพอเกิดทุกขเวทนาสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะคิดว่าควรจะทำอย่างไรกับ รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่เป็นภัย ก็ควรจะหลบหนีกัน ถ้าหนีได้ก็ควรจะหนี เช่นคนที่อยู่บนตึกสูงนี่พอเกิดแผ่นดินไหวเริ่มสัมผัสรับรู้ว่า รูปเสียงกลิ่นรสที่ตนอยู่นั้นมันเป็นภัย ใจก็จะสั่งการให้ร่างกายนี้หลบหนีออกจากสถานนี้ ออกจากสถานที่นั้นไป นี่แหละ คือเรื่องของ และร่างกายและจิตใจที่เป็นธาตุรวมกันก็เป็นห้าธาตุด้วยกันร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟ ใจก็เป็นธาตุรู้ เป็นธาตุที่ไม่มีตัวไม่มีตน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ไม่มีตัวไม่มีตน ตัวตนนี้เกิดจากความหลงของธาตุรู้คือใจที่ไป คิดขึ้นมาเองว่าใจที่ธาตุที่เป็นธาตุรู้นี้เป็นตัวตน พอเป็นตัวตน พอไปได้ร่างกายมาเป็นสมบัติ ก็เลยไปยึดไปติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวเราของเราขึ้นมาซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรา มันเป็นของธรรมชาติ เป็นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ใจก็เป็นธาตุรู้เท่านั้นเอง ที่มีสำหรับธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวเป็นร่างกายนี้ เขาก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มีเจริญมีเสื่อม ร่างกายพอเกิดขึ้นใหม่ ๆ ก็จะมีการเจริญเติบโต พอเจริญเติบโตได้เต็มที่ก็จะเริ่มเกิดความเสื่อมเกิดความแก่ชราตามมา แล้วต่อมาก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องหยุดทำงานไป ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ พอร่างกายหยุดทำงานธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันในร่างกายก็แยกตัวออกจากกันธาตุลมไปก่อน ตามด้วยธาตุไฟ ตามด้วยธาตุน้ำที่เหลืออยู่ก็เป็นธาตุดินไป ไม่มีตัวไม่มีตน แต่ความหลงของที่มีอยู่ในใจอยู่ที่ในธาตุรู้นี้ไปหลงคิดว่าร่างกายมีตัวตนเป็นเป็นใจ ใจเนื่องจากตัวใจเองไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย พอได้รับร่างกายนี้มาเป็นเป็นสมบัติจากพ่อแม่ พ่อแม่เป็นผู้สร้างร่างกายนี้ให้กับใจที่มารับมาครอบครอง เพราะว่าต้องการมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ พอได้ร่างกายใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาของตน ก็เลยไปเคลมไปไปไปคิดว่าเป็น ร่างกายนี้เป็นตัวของตนเอง เป็นตัวตน ร่างกายเป็นเราเป็นของเราขึ้นมามีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรา ก็จะมีความยึดมั่นถือมั่น มีความผูกพัน อยากจะให้อะไรที่เป็นตัวเราเป็นของเรานี้ อยู่ไปเรื่อยๆ อยู่ไปนานๆ ไม่มีวันสิ้นสุด แต่เนื่องจากธรรมชาติของร่างกายนี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากการประกอบของธาตุสี่ที่ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันไปได้ตลอด วันหนึ่งก็จะต้องมีการแยกตัวออกจากกันพอเกิดความเสื่อม เช่นเกิดความแก่ เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดความตาย ใจที่มาครอบครองก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ความทุกข์ทรมานใจของใจนี้ไม่ได้เกิด เพราะว่าร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตาย แต่เกิดจากความอยากของใจเอง ที่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ที่ไปอยากให้ร่างกายอยู่กับใจไปตลอดเวลา เพราะว่าใจนี้เป็นของที่ไม่ตาย ใจก็เลยอยากให้สิ่งที่ใจมาครอบครองนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับใจ แต่ร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่ ที่ไม่ตายแต่ไม่ได้สามารถอยู่ได้ด้วยกันตลอดเวลา พอธาตุน้ำธาตุลมเขาแยกกลับไป กันกลับคืนสู่ธาตุเดิมของเขา ร่างกายก็จะหายไป พอร่างกายหายไป ใจที่ไม่มีความฉลาด ใจที่มีความหลงก็คิดว่าตนเองสูญตายไปกับร่างกาย ก็เลยเกิดความกลัวความตายขึ้นมาเกิด ความทุกข์ทรมานใจ เวลาที่ร่างกายอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำอะไรตามความอยากของใจได้ สิ่งที่ใจอยากได้ก็คือความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สี่อย่างด้วยกัน เรียกว่าโลกธรรมสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญ และรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เวลาที่ใจได้มา ใจจะมีความสุข เวลาได้ลาบคือได้เงินได้ทองมาจะดีอกดีใจ เวลาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ยศ ก็จะมีความสุข เวลาได้รับการสรรเสริญเยินยอยกย่อง ก็จะเกิดความสุข เวลาที่ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่ถูกอกถูกใจ ก็จะเกิดความสุขขึ้นมา ก็เลยมาติดกับสิ่งเหล่านี้ เป็นเหมือนยาเสพติดไปเหมือน เหมือนคนที่ติดยาเสพติดจำเป็นที่จะต้องมีลาบยศสารเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ให้เสพให้สัมผัสอยู่เรื่อยๆ แต่พอเวลามีเหตุการณ์ลืมไม่มีความสามารถที่จะเสพลาบยศสารเสริญสุขได้ เวลานั้น ความทุกข์ ก็จะเข้ามาที่ใจทันที ความทุกข์ เกิดจากความอยาก ให้ลาบยศสารเสริญสุข นี้จเจริญอยู่เรื่อย ๆ มีมาอยู่เรื่อย ๆ แต่ไม่อยากจะให้มันสูญหรือไม่อยากจะให้มันหายไป พอ มันสูญหรือเวลามันหายไป ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่แหละ คือเรื่องของใจคือธาตุรู้ ที่มีความสามารถที่จะรู้อะไรต่าง ๆได้ มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดจากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพาชนิดต่าง ๆ แล้วก็มีความคิดมีความจำได้หมายรู้ ที่สามารถจะแยกแยะได้ว่าสิ่งต่าง ๆ นั้นเป็นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือเป็นภัยเป็นต้น แล้วก็มีความสามารถสั่ง สั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆได้ตามความคิดของใจ สั่งให้ร่างกายไปหาลาบยศสารเสริญสุขมาเสพสั่งให้ร่างกายพยายามรักษาลาบยศสารเสริญสุขให้อยู่ไปนานๆ แต่สิ่งที่ใจไม่สามารถสั่งได้ก็คือ กฎของธรรมชาติ ว่าที่ที่กำหนดไว้ว่า สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา คือไปสั่งให้ลาบยศสารเสริญสุขนี้จเจริญไปตลอดอย่างเดียวไม่ได้ เพราะกฎของธรรมชาตินี้ได้กำหนดให้ลาบยศสารเสริญสุขนี้ มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อม เป็นกฎของธรรมชาติที่ควบคุมโลกธรรมทั้งสี่ มีการเจริญลาบได้ก็ต้องมีการเสื่อมลาบตามมา มีการเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศตามมา มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาตามมา มีสุขก็ต้องมีทุกข์ตามมา นี่คือสิ่งที่ใจไม่สามารถที่จะไปควบคุมไปสั่งได้ สั่งได้เพียงแต่ให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆ ให้ได้เท่านั้น แม้แต่ความเสื่อมของร่างกายก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้ จะไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไปสั่งให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตาย ก็สั่งไม่ได้ พอสั่งไม่ได้ แล้วใจมีความอยากให้ให้ร่างกายไม่เสื่อมไม่แก่ ไม่เจ็บไม่ตาย ใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือเรื่องของใจที่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่รู้ว่าเรามีใจ อีกส่วนหนึ่งที่เรามองไม่เห็น เราก็จะถูกความหลงของใจ คิดไปว่าเราเป็นร่างกาย ร่างกายเป็นเราเป็นของเรา แต่ถ้าเราได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็จะได้เรียนรู้ว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ ก็ไม่มีตัวเราของเรา คำว่าตัวเราของเรานี้มันเกิดจากความนึกคิดของใจขึ้นมาเอง เท่านั้นเองเป็นเหมือนกับการแต่งนิยาย นิยายนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริง แต่คนแต่งนิยายนี้สามารถแต่งให้จนกระทั่งคนที่ฟังนี้หลงเชื่อไปว่าเป็นความจริงขึ้นมาก็ได้ ใจแต่งนิยายหลอกขึ้นมาหลอกใจเองหลอกตัวเอง หลอกธาตุรู้ว่าธาตุรู้นี้เป็นตัวเป็นตน แล้วธาตุรู้นี้พอไปได้ร่างกายมา ก็ไปหลอกอีกว่าว่าร่างกายนี่แหละคือตัวตนของของใจอีกที พอใจไปคิดว่าใจเป็นร่างกาย ใจก็จะรักจะหวงร่างกาย และเวลาร่างกายเป็นอะไรไป เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ใจก็จะไปคิดว่าตนเองแก่เจ็บตายไปกับร่างกายด้วย ก็เลยเกิดความทุกข์ทรมาน ทุกครั้งที่มาเกิด เพราะว่าทุกครั้งที่มาเกิดนี้ ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อย ๆ ทุกครั้งไป เพราะนี่คือกฎของธรรมชาติของร่างกาย ร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตา ร่างกายนี้เป็นของเปลี่ยนไม่ไม่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวร อยู่ได้ชั่วคราว เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปในที่สุด ไม่มีตัวตน ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นดินน้ำลมไฟธาตุสี่เป็นเจ้าของร่างกายนี้ ชั่วคราว แล้วพอร่างกพอธาตุสี่แยกตัวออกจากกันไป ร่างกายนี้ก็จะหายไป อันนี้คือสิ่งที่ใจไม่รู้และจะไม่มีวันรู้ได้ ถ้าไม่ได้มาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับใจของพระองค์เอง เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ที่พระองค์จะต้องพบเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย พระองค์ก็เลยต้องไปศึกษาจากนักบวช ผู้ที่มีความรู้ ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและจิตใจ พวกนักบวชนี้ เขาจะรู้ว่าใจนี้สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุข โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้ด้วยการฝึกใจทำใจให้หยุด ให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบ ความทุกข์ ที่ ใจเกิดจากการอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย หรืออยากให้ลาบยศสรรเสริญ นี้ไม่เสื่อมมันก็จะหายไปชั่วคราว แต่พอออกจากความสงบมา พอเริ่มมาสัมผัสกับร่างกายมาสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมด ความทุกข์ของใจก็เกิดขึ้นมาอีก นี่คือเบื้องต้นของการค้นคว้าของพระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้ทรงมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับร่างกายของพระองค์เอง เวลาที่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายครั้งแรกนี้ พระองค์เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างมาก เพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าร่างกายของพระองค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย เพราะว่า ตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บ เห็นคนตายเลย ก็เลยคิดว่าร่างกายนี้จะอยู่อย่างแข็งแรงไปตลอด ไม่มีวันแก่ ไม่มีวันเจ็บ ไม่มีวันตาย แต่พอได้ออกไปเที่ยวนอกวังในวันหนึ่ง ก็ได้ไปเห็นความจริงที่พระราชบิดาพยายามป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้รู้ได้เห็น ก็คือไม่ได้ ไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนั่นเอง แต่พอทรงได้เห็นขึ้นมาแล้ว ก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจ เกิดความกลัวความเจ็บความแก่ความตายขึ้นมา แต่ก็เป็นบุญที่ได้เห็นคนอีกคนหนึ่ง ก็คือคนที่เป็นนักบวช ก็ได้ทราบว่าพวกนักบวชนี้แหละ เป็นผู้ที่จะสามารถที่จะ ศึกษาและปฏิบัติ เพื่อทำให้ใจเขาไม่ทุกข์กับร่างกายได้ ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้พระองค์ก็เลยทรงมีความหวังมีความปรารถนาว่าวันหนึ่ง จะต้องออกบวชเพื่อที่จะได้ไปศึกษาไปเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ใจ ไม่ต้องมาทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย พอถึงวันหนึ่ง วันที่พระราชพระมเหสี ได้ทรงคลอดพระราชโอรสคือจะพระราหุนขึ้นมา พอพระองค์ได้ทราบข่าวก็ อุทานขึ้นมาว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้ว คือทรงอุทานว่าราหุนภาษาบาลีแปลว่าบ่วง ทรงอุทานว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้ว ทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไป บ่วงนี้ก็จะรัดใจของพระองค์ เพราะความรักความผูกพันกับลูกนี้ จะทำให้ไม่สามารถออกบวชได้ ก็เลยตัดสินพระไทยที่จะหนีออกจากวังไปในคืนนั้น โดยที่ไม่ไปบอกใครก่อน หนีไปมีมหาเล็กไปส่งที่ชายแดน ขี่ม้าไปที่ชายแดนแล้ว มหาเล็กก็เอาม้ากลับไปที่พระราชวัง ส่วนพระองค์เองก็มุ่งไปบวชไปศึกษาไปปฏิบัติ คนในยุคนั้นสมัยนั้นนักบวชสมัยนั้น เขารู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจได้ ด้วยวิธีการทำสมาธิ คือการทำใจให้สงบ ถ้าสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดของใจได้ ใจจะนิ่งใจจะสงบ แล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ที่มีอยู่ในใจ ก็จะหายไปชั่วคราวพระองค์ก็เลยไปศึกษาไปปฏิบัติ จนสามารถเข้าสมาธิได้ในทุกระดับ ระดับรูปฌานระดับอรูปฌานทรงสามารถมีความสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติจนสามารถทำจิตใจให้เข้าสู่ความสงบได้ เวลาใจมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตาม พอเข้าไปนั่งสมาธิปั๊บใจก็นิ่งสงบ ความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็หายไป เพราะความทุกข์ใจเกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจเอง คิดไปตามความอยาก พอคิดถึงความอยากไม่แก่พอคิดถึงร่างร่างกาย คิดถึงความแก่ของร่างกาย ใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะใจจะมีความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ เพราะรู้ว่าความแก่นี่มันมันเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถที่จะเอาร่างกายไปทำอะไรได้ เวลาร่างกายแก่จะไปทำอะไรไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปเที่ยวไปกินไปดื่มเหมือนคนหนุ่มคนสาวนี้ก็จะทำได้ยาก ก็เลยเกิดความทุกข์ใจ เวลาคิดถึงความแก่ หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตาย แต่พอเข้าสมาธิพอหยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ ชั่วคราว ความทุกข์ใจก็จะหายไป แต่ไม่หายอย่างสนิท เพราะการเข้าสมาธินี้เป็นเพียงไปหยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วคราว ไม่สามารถทำลายความคิดความอยาก ได้อย่างถาวร พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ที่หายไปก็จะกลับคืนขึ้นมาอีกพระองค์ก็เลยอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรให้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดความอยากนี้ หายไปอย่างถาวร ก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่าง ๆ ครูบาอาจารย์ต่าง ๆ ทั้งหลายก็รู้แต่วิธีเข้าสมาธิเท่านั้นเอง เวลาออกจากสมาธิก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ เมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยต้องไปทดสอบไปค้นคว้า หาความจริงลองผิดลองถูก จนในที่สุดก็ได้พบกับคำตอบว่า ความทุกข์ของใจนี้ เกิดจากความหลงของใจ เกิดจากความหลงที่ใจไปคิดว่าร่างกายเป็นใจแล้วก็เกิดจากความพอไปหลงคิดว่าเป็นใจ ก็เกิดความอยากให้สิ่งที่เป็นใจเป็นของใจนี้ อยู่ไปนานๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แบบแข็งแรง อยู่แบบหนุ่มคนหนุ่มคนสาวไปเรื่อยๆแต่พอศึกษา ถึงธรรมชาติของร่างกาย ก็เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติของร่างกายเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ ต้องเจ็บแล้วต้องตายไปในที่สุด เมื่อทรงเห็นอย่างนี้แล้ว ก็เลยทรง เห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความหลงไปยึดไปติดว่าร่างกายนี้เป็นเป็นใจ ก็เลยเกิดความอยาก ให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆ อยู่คู่กันไปกับใจไปนานๆ ไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตาย แต่ความจริงของร่างกายก็คือ มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่มีใครไปห้ามมันได้ พระองค์ก็เลยทรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากในสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอยากในสิ่งที่เป็นอนิจจังให้เป็นนิจจัง ให้ไปอยากในสิ่งที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุข ไปอยากในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราขึ้นมา มันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจ เพราะมันเป็นไปไม่ได้ แต่พอได้ศึกษาความจริงว่าร่างกาย มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอยากให้มันเป็นอนิจจังสุขขังอัตตานี้มันเป็นไปไม่ได้พระองค์ก็เลยทรงหยุดความอยาก ทรงยอมรับความจริงของร่างกาย ยอมรับความแก่ ความเจ็บ ความตาย พอไม่มีความอยากความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่ก็หายไปอนนี่คือการค้นคว้าศึกษาของพระเจ้า จนเข้าใจถึงธรรมชาติของใจ คือของผู้รู้ ว่าเป็นอย่างไร และควรจะทำตัวอย่างไร เพื่อให้ใจนี้อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างที่ไม่ต้องทุกข์ก็คืออยู่กับความสงบ แล้วก็อยู่ความสงบที่เกิดจากการทำ ความอยากต่างๆให้หายไปหมด เวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่า ความอยากนี้จะพาให้ใจไปเจอกับความทุกข์ เพราะสิ่งที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจนั้น ให้ความสุขได้เพียงเพียงชั่วคราว ไม่สามารถให้ความสุขกับใจได้อย่างถาวร เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ว เดี๋ยวมันก็ต้องดับไป ถ้าไปอยากให้มันไม่ดับ พอเวลามันจะดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้ายอมรับว่ามันต้องดับ แล้วก็ไม่เกิดความอยากให้มันไม่ดับ ความทุกข์ใจก็ไม่เกิดขึ้น แล้วก็เห็นว่าการที่จะไปหาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของชั่วคราว เช่นร่างกายกับสิ่งที่ร่างกาย หามาได้คือลาบยศสารเสริญสุขนี้ เป็นอนิจจังเหมือนกัน เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน พระองค์ก็เลยทรงตัดความอยากเหล่านี้ไปหมดไปจากใจ เพราะเห็นว่าอยากสิ่งเหล่านี้แล้วแทนที่จะได้ความสุขกลับจะต้องได้ความทุกข์ที่ทรมานใจอย่างยิ่ง ก็เลยหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจได้ จึงทำให้ใจของพระองค์นี้ ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ต่อไป เวลาที่ร่างกายที่มีอยู่นี้ตายไป พระองค์ก็ไม่มีความอยากที่จะไปมีร่างกายอันใหม่ เพราะสามารถตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ เพราะค้นพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ความสุขที่เกิดจากความไม่มีความอยากในใจ เวลาใจเกิดความอยากนี้มันจะเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานใจขึ้นมา เวลาอยากได้อะไรนี่มันจะกินไม่ได้ นอนไม่หลับกวนกวายกระสับกระส่าย แต่พอหยุดความอยากเหล่านี้ได้ ความกวนกวายกระสับกระส่ายก็หายไป แล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความสงบของใจ ความสงบและความสุขที่มากับความสงบพระองค์ก็เลยทรงค้นพบวิธีหาความสุขให้กับใจ ก็คือการ หยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป พอหยุดความอยากต่าง ๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป ใจก็มีความสุขในตัวของมันเอง เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เราเรียกว่าบรมมสุข นิบานัง ปรมังสุขขัง นิบานังก็คือนิพพาน นิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากต่างๆ พอใจไม่มีความอยากต่าง ๆ ใจก็จะนิ่งสงบไปของมันเองโดยธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องไปเข้าสมาธิเหมือนเมื่อเพราะว่าตอนตอนก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายให้กับใจ แต่พอตอนหลังนี้รู้แล้วว่าเกิดจากความอยาก เพียงแต่เลิกความอยากได้ ไม่ทำตามความอยากได้ พอไม่ทำตามความอยาก ความอยากมันก็จะหยุดไปเอง พอความอยากหยุดไป ใจก็หายวุ่นวาย หายทุกข์ใจก็นิ่งสงบเป็นความสุขขึ้นมา อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ไม่รู้ว่าตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยาก ไม่รู้ว่าตัวที่ทำให้ใจสุขก็คือการกำจัดความอยากให้หมดสิ้นไปสมัยก่อนที่พระเจ้าทรงตัดสรู้นี้ต้องใช้วิธีหยุดความคิด หยุดความอยากชั่วคราว ด้วยการเข้าสมาธิ แต่ความอยากมันไม่ได้หายไปอย่างถาวรพอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิด ความอยากก็จะโผล่ตามมาทันทีแต่ตอนหลังนี้หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงศึกษาได้ค้นคว้าจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่า ตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ตัวที่ทำให้ใจไม่มีความสุขตลอดเวลาก็คือความอยากนี่ และวิธีที่กำจัดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุข หรือ ร่างกายก็ตาม มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเห็นว่าเป็นทุกข์ความอยากก็จะไม่กล้าอยากขึ้นมาทันทีไม่มีใครอยากจะได้ความทุกข์พอเห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่อยากได้เป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุขก็ไม่มีใครอยากได้ เหมือนคนที่เขาอยู่เป็นโสดได้เพราะเขาเพราะว่าอะไร เพราะเขาเห็นว่าการมีคู่ครองนี้มันเป็นทุกข์พอมีคู่ครองก็ต้องมาทุกข์กับคู่ครองของตน ต้องมาทุกข์กับภรรยา ต้องมาทุกข์กับสามี อยู่ด้วยกันก็ต้องมาห่วงกัน ห่วงกันวิตกกังวล และบางครั้งบางคราวอยู่ด้วยกันก็ต้องมาทะเลาะกันอีก ก็เลยทำให้เห็นว่าอยู่คนเดียวดีกว่าคือการเห็นทุกข์ในสิ่งต่าง ๆ เห็นทุกข์ในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะของการมีสามีของการมีภรรยา ถ้าใครสามารถเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆ ได้ เห็นความทุกข์ในลาบยศสรรเสริญสุขได้ เห็นความทุกข์ในการมีร่างกายได้ ก็จะไม่อยากจะมีสิ่งเหล่านี้ พอไม่มีสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับใจ มันก็ไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ ใจของพระเจ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ ถึงแม้ยังจะอยู่กับโลกนี้อยู่ก็ตาม หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้ในวันเพ็ญเดือนหก ตอนนั้นอายุสามสิบห้าปี ใจของพระเจ้านี้หมดความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ไม่ได้หยุดความหมดความอยากแบบแบบเสียอกเสียใจ เหมือนคนที่เศร้าโศกเสียใจ หมดความอยาก แต่หมดความอยากด้วยการเห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา ก็เลยไม่มีความอยากได้อะไร ไม่มีความอยากมีอะไร ไม่ความมีความอยากเป็นอะไร พอไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้ว ความทุกข์ของใจก็หายไปหมดสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือบรมสุข ความสุขที่ยั่งยืนถาวร ความสุขที่ไม่มีขึ้นไม่มีลง ไม่มีเกิดไม่มีดับ เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเสพสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ มันเป็นความสุขแบบ สุขแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไป เวลาเราไปเที่ยว เราก็มีความสุข เวลาเรากลับมาจากการไปเที่ยว ความสุขนั้นก็หายไป เวลาเราได้อะไรมา เราก็ดีอกดีใจ เดี๋ยวสักพักหนึ่งความดีอกดีใจเหล่านั้นก็หายไป ที่มันหายไปก็เพราะว่ามันมีความอยากใหม่ปรากฏขึ้นมา พอมีความอยากใหม่ปรากฏขึ้นมา แต่ละครั้งความสุขเดิมที่เคยได้รับมันก็จะหายไป แล้วความอยากใหม่ก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับกับใจไปจนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มา พอพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากได้สิ่งใหม่ๆ ต่อไปเรื่อยๆเพราะธรรมชาติของความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีเขต ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ดังที่โบราณเขามีคำพูดว่าได้คืบก็อยากจะได้ศอก ได้ศอกก็อยากจะได้วา ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพระเจ้าบอกว่าความก็ความกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรนี้ยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่ง มันขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ได้เท่าไหร่ไม่มีไม่มีคำว่าอิ่ม ไม่มีคำว่าพอ เราจึงมีเศรษฐีร้อยล้าน พันล้านหมื่นล้านแสนล้าน ต่อไปก็คงจะมีล้านล้านเศรษฐีล้านล้านขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะถ้ามันยังหาได้อยู่ มันก็จะไม่หยุดหา นี่คือธรรมชาติของความอยาก เมื่อเกิดความอยาก เกิดการเกิดการดิ้นรนต้องหาสิ่งต่างๆ มันก็เลยไม่มีความสุข การทำงานทำหาเงินหาทองนี่มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องใช้ความทุกข์ยากลำบากต่างๆกว่าจะได้มาแต่ละครั้ง แต่พอได้มาแล้วแทนที่จะอิ่ม แทนที่จะพอกลับไม่อิ่มกลับไม่พอ กับจะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราตัดความอยากได้ ความอยากที่มีอยู่นี่มันก็จะลดน้อยถอยลงไปกำลังของความอยากมันก็จะลดเบาลงเราเบาลงไปเรื่อยๆตอนในที่สุดความอยากมันก็จะหมดไป ถ้าตราบใดเราไม่ไปทำตามความอยาก ทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิฝืนใจมันฝืนความอยากมัน สอนว่ามันสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่ใช่เป็นความสุข มันเป็นความทุกข์มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปพอเห็นความทุกข์แล้วรับรองได้ว่าจะไม่อยากได้อะไร ถ้าเห็นสิ่งที่เราอยากได้ มันไม่ใช่เป็นความสุข มันเป็นความทุกข์ก็ไม่มีใครอยากจะได้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบถึงธรรมชาติ จึงรู้จักเรื่องของใจขึ้นมาว่า ใจนี้เป็นสิ่งที่เป็นธาตุที่ไม่มีวันตาย แต่มีปัญหาก็คือมีความมีความอยาก มีความอยากที่พาให้ใจต้องมามีร่างกายมาครอบครองร่างกายที่เป็นของชั่วคราว ร่างกายอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็ต้องถึงแก่ความตายไป แต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่ใจไม่รู้ว่าใจไม่ได้ตาย ใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกาย ทุกครั้งที่ได้ร่างกายก็ไปคิดว่าใจเป็นร่างกาย แล้วพอร่างกายเป็นอะไร ใจก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่พาให้ใจมามีร่างกายก็คือความอยากของใจนั่นเอง แล้วความอยากนี่แหละ ที่พาให้ใจต้องไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ไปทำบุญทำบาปด้วยเวลาได้ร่างกายมา ใจก็จะใช้ร่างกายไปหาลาบยศสารเสริญสุขมาเสพเวลาหาลาบยศสารเสริญสุข บางทีถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ คือไม่ทำผิดศีลก็คือไม่ไปทำบาป ไม่ไปฆ่าสัตว์ ไม่ไปลักทรัพย์ ไม่ไปประพฤติผิดประเพณีประพฤติผิดในกามไม่ไปพูดปดโกหกหลอกลวง ถ้าไปทำบาป ก็ไปสร้างความทุกข์ ให้กับใจไปสร้างภพชาติที่ไม่ดีให้กับใจ แต่ถ้าบางคนเวลาทำมาหากินก็ทำโดยอาชีพที่สุดจริต แล้วก็ได้รายได้มามากมาย เหลือกินเหลือใช้ ก็เอาไปทำบุญ เอาไปแบ่งให้กับคนนั้นคนนี้ไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นบุคคลสถานที่นั้นสถานที่นี้เช่นไปทำบุญกับวัดบ้างทำบุญกับโรงพยาบาลบ้างทำบุญกับโรงเรียนบ้าง อันเหล่านี้ก็เป็นการกระทำที่จะสร้างสะสมบุญขึ้นมาในใจ ถ้าไปทำบาปก็ไปสะสมบาปขึ้นมาในใจ แล้วบุญและบาปนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาส่งใจให้ไปเกิดในสุขติหรือในทุกคติ ก่อนที่จะกลับมาเกิดมามีร่างกายใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปเกิด ถ้าทำบาปก็ต้องไปเกิดในอบาย อบายก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกัน เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรก แต่ถ้าทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ ชั้นเทพมีสวรรค์หกชั้นด้วยกันให้ไปมีความสุขมากน้อยต่างกันไป ตามกำลังของบุญที่ได้ทำเอาไว้ นี่คือธรรมชาติของใจก็คือถ้าใจมาเกิดตอนนี้เป็นมนุษย์ แล้วมาหาทำมาหากินหาลาบยศสารเสริญสุข ถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ไปทำบาป ก็จะไม่มีบาปสะสมไว้ในใจ แล้วถ้ามีเงินเหลือกินเหลือใช้ คิดอยากจะไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ แบ่งปันความสุขบรรเทาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นก็จะได้สะสมบุญไว้ในใจ พอเวลาตายไป ก่อนที่ใจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ใจนี้แหละที่จะเป็นดวงวิญญาณ ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป ถ้าทำอาชีพโดยสุจริตไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปไปรับผลบาปในอบาย ถ้าทำแต่บุญพอตายไปก็ไปรับผลบุญไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ ก่อน จนกว่าบุญที่ได้ได้ทำไว้หมดกำลังลง ถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เพราะว่ายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขต่อไปอยู่ ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขติ เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำมาหากินโดยอาชีพสุจริต ไม่ทำบาปทำกรรมกับใคร แล้วถ้ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ ก็เอาไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้อื่น อันนี้ก็จะทำให้มีการแต่การสะสมบุญไม่มีการสะสมบาปอยู่ในใจ พอร่างกายตายไปใจนี้ก็จะถูกอำนาจของบุญนี้ดึงให้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อน พอบุญที่ ดึงไปอยู่ในสวรรค์หมดกำลังลง ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็จะมาทำบุญทำทำกุศลใหม่ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใหม่ ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งจะได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า การเวียนว่ายตายเกิดนี้ ถึงแม้จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติก็ตาม มันก็ยังต้องเจอกับความทุกข์เวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์ เวลาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย ต้องมาเจอกับภัยต่างๆ อย่างที่วันสองวันก่อนนี้เราก็คงเห็นแล้วภัยทางธรรมชาติ คือแผ่นดินไหว เราอยู่ในโลกของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มันมันกลายเป็นภัยขึ้นมาได้พอแผ่นดินถล่มนี่ก็เรื่องของธาตุดินเวลาน้ำท่วมก็เรื่องของธาตุน้ำ เวลามีพายุก็เรื่องของธาตุลม เวลามีไฟไหม้ก็เป็นเรื่องของธาตุไฟ เราอยู่ในโลกที่มีแต่ความทุกข์รอบด้าน นอกจากภัยทางธรรมชาติแล้วยังมีภัย จากจากมนุษย์ที่เราอยู่ด้วยกันด้วย มนุษย์ที่มีความโหดร้ายทารุณ หรือภัยจากสัตว์เดรัจฉานที่มีโหดความโหดร้ายทารุณ การมาเกิดเป็นจึงไม่ใช่เป็นสุขอย่างเดียวมันทุกข์มากกว่าเป็นความสุข เพียงแต่ว่าเราไม่พยายามคิดถึงมันท่านเอง เราพยายามลืมความทุกข์ต่างๆ พยายามมองแต่ความสุข แต่เวลาเจอความทุกข์ขึ้นมา เราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ถ้าเราเกิดถ้าเราเกิดมีปัญญาขึ้นมาเห็นว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข ก็อยากจะหยุดเกิด ถ้าเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา เราก็จะได้มีคนสอนวิธีของการที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ได้ ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระเจ้า พระเจ้าก็บอกว่า ถ้าเราอยากจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ก็ให้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งก็คือให้เราหยุดการกระทำบาป เพราะว่าถ้าเราประทำบาปเรายังต้องไปรับใช้ผลบาปในอบาย ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง เป็นเปรต เป็นอสุรกายหรือไปตกนรกบ้าง โอกาสที่เราจะ หยุดการเกิดนี้แทบจะไม่มีเลย เพราะการที่เราจะหยุดการเกิดได้นี่เราต้องออยู่ในสภาพจิตใจที่ดี ก็จิตใจที่มีความสุข ก็คือให้เรา ให้เราทำบุญทำกุศลข้อแรกให้เราอย่าทำบาปเพื่อใจเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อน แล้วให้เราทำบุญทำบุญทำทานเพื่อทำให้ใจเราเย็นจะมีความสุข เมื่อใจเราเย็นมีความสุขเราก็จะพร้อมที่จะไปทำข้อที่สามคือไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซักพอกจิตใจด้วยการปฏิบัติ จิตตภาวนา จิตตภาวนานี้ก็คือการชำระซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความอยากต่างๆ ที่เป็นตัวเป็นเหตุที่ดึงให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย ๆ ถ้าเราสามารถไปปฏิบัติได้ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้พอจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ความอยากที่เคยพาให้จิตใจ เรา กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไป การเกิดแก่เจ็บตาย ก็จะไม่มีตามมาอีกต่อไป นี่คือเรื่องของธรรมชาติของของใจที่เราอาศัยกระจกสองใจ ก็คือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า มามาสอนเราให้เรารู้ว่าตอนนี้ใจของเราคือเป็นอะไร ใจของเราก็เป็นธาตุรู้ที่มีความสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ สิ่งต่างๆได้ ผ่านทาง ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกาย โดยการใช้กระแสจิตนี้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายมาสู่ใจ แล้วก็จิต พอเข้ามาถึงใจใจก็สามารถแยกแยะได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ นี้เป็นสุขหรือดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษ พอรู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษ ก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาในใจ แล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ถ้าเราไปอยากแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ มันก็จะทำให้เราทุกข์หรือได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป มันก็จะทำให้เราทุกข์เราก็จะเห็นว่า เราไม่ควรจะมีความอยากจะดีกว่า เราควรจะหยุดความอยากตัดความอยาก ด้วยการไปทำบุญทำทานรักษาศีลไปภาวนาถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ทำบุญทำทาน จิตใจเราก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีล เมื่อมีกำลังที่จะรักษาศีลไม่ทำบาปเราก็จะสามารถมีกำลังที่จะไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสติไปนั่งสมาธิ ก็หยุดความคิดหยุดความอยากต่าง ๆไว้ชั่วคราวให้ได้ก่อนพอได้สมาธิแล้วมีกำลังที่จะหยุดความคิด หยุดความอยากได้ ก็สามารถสอนให้ใจคิดไปในทางที่เป็นปัญญา เวลาเกิดความอยากในสิ่งใดก็ให้คิดให้มองให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ได้มาแล้วจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์ที่จะต้องตามมา ก็จะหยุดความอยากได้ ต่อไปเวลามีความอยากกับอะไรก็ให้พิจารณาสิ่งที่อยาก นั้นว่าเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆ แล้วรับประกันได้ว่าต่อไปความอยากที่มีในใจก็จะหมดไปพอความอยากหมดไป ใจก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องมาทำบุญทำบาปไม่ต้องมารับผลบุญผลบาปอีกต่อไป ใจก็จะอยู่กับ ความสงบไปตลอด ความสงบของใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพาน นิบานังปรมังสุขขัง ใจไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขกับใจ ใจอยู่กับความว่างได้ โดยไม่มีความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวถ้าใจยังมีความอยากนีถ้าให้อยู่ตามลำพังอยู่ว่างๆไม่มีอะไรนี้จะรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงา ใจที่มีความอยากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ จะต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกอยู่เรื่อยๆพอไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสกก็จะรู้สึกเศร้า รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมา แต่พอได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสไปบ่อยๆเข้า ก็อาจจะเกิดความเบื่อขึ้นมาก็ได้ ก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ เพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันก็มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้มีความสุข และในขณะเดียวก็มีเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่สามารถทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ เช่นเสียงของคนนี้ เวลาเขาพูดสรรเสริญเยือนยอเราเราก็เกิดความสุขเวลาเขาพูดดีกับเรา เราก็มีความสุข แต่เวลาที่เขาพูดไม่ดีกับเรา เขาด่าเราเขาว่าเราความสุขนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องคอยเห็นต้องดูให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าไปอยากได้มันมาให้ฝึกจิตให้อยู่กับอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไร ด้วยการใช้สติใช้ปัญญาสอนใจให้คอยหยุดความอยากเวลาเวลาที่เราอยู่แล้วไม่มีอะไรนั้นที่เราทุกข์เพราะเรายังมีความอยากได้สิ่งนั้น สิ่งนี้อยู่ แต่ถ้าเราตัดความอยากได้ ไม่มีความอยากอยู่ในใจนี้ เราจะอยู่กับความว่างได้ เราก็จะเราจะอยู่กับการไม่มีอะไรได้ อยู่อย่างมีความสุข เพราะความว่างนี่แหละไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆ ต่อให้มันเป็นสุขขนาดไหน มันก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยง มันไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีการเสื่อมมมีการเปลี่ยนไปหมดไป กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องมาฝึกจิตกัน ฝึกใจเราที่ตอนนี้ยังหลงอยู่ ยังหลงกับความสุขของทางโลกอยู่ จึงพาให้เราต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตาย กับการทำบุญกับการทำบาปต่างๆ เราต้องพยายามพยายามไปฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบ พอใจมีความสงบก็สอนใจให้ฉลาดได้ สอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วใจก็จะตัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้พอไม่มีความอยากอยู่ในใจใจก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายไปตลอด นี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ พวกเราสามารถที่จะทำให้เป็นแบบนั้นได้เหมือนกัน เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ดี เพราะอาหารตัสาวกทั้งหลายก็ดี ท่านก็มาจากพวกเรานี่แหละท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเหมือนเหมือนกัน ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ท่านก็มีกิเลส มีตัณหา มีความอยากต่างๆ แต่พอท่านคิดด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งหลาย ท่านก็เลยหยุดความอยากด้วยการไป ไปบวชไปปฏิบัติธรรมจนในที่สุดสามารถที่จะเอาชนะความอยาก ให้หมดสิ้นไปจากใจท่านก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้า กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา พวกเราถ้าทำตามต่อไปไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่ง เราก็จะต้องสามารถเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอน นี่ก็คือเรื่องราวของกระจกสองใจ ที่จะสอนให้เรารู้จักใจของพวกเราว่าใจของเรานี้เป็นอะไรกันแน่ และเราควรจะทำอย่างไรกับใจของเรา เพื่อทำให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตัง ตุมหังคิปะเมวะ สมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโย วิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าช่วงอื่นจะไม่สะดวก เพราะเลิกแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพอต้องทำอย่างอื่นต่อ ถ้าอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบเรียนครับพระอาจารย์ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ 325 ท่าน ทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ 334 ท่าน ทาง YouTube ดรวี89 ท่าน ทางวิทยุออนไลน์ 15 ท่าน ทางขับเฮาส์6ท่าน ผู้รับฟังหน้ากุฏิ174 ท่าน รวมทั้งหมด เก้าร้อยสี่สิบสามท่านครับ Uh, please speak close to the microphone. All right, is this good? No, closer. Closer. Yeah. Like that. A little bit more. Okay, this. Good. Speak okay. loud. Uh, Ajahn, I have a, a, personal question about my practice. Um, when I when I keep my mind on on Budo, on my meditation object, uh, it will. I get into like a sleepy type of concentration, and my mind begins to interpret the Budo in a way that it tries to make sense out of that word. Mm-hmm. It tries to like turn it into meaning. Mm-hmm. Um, and I notice that it's like a pattern every time I do it. It tries to add, it tries to put meaning, like, oh, this means, and then it, it makes up a story, even though I can, it doesn't wander, it doesn't wander off the, the meditation object, it stays yeah. at Buddha. Just try but, to stay with the word Buddha. Don't try to analyze or think anything about it. The goal is to stop thinking. So ignore all the other things that might appear during your meditation. Just focus only on the word itself, buto buto buto. This way we will concentrate the mind and make it become still, peaceful and happy. Thank you, Ajahn. Okay, don't, don't, don't pay attention to the the other thing that you, you might start to think about the word buto start to analyze or anything like that. Just ignore it. You cannot stop them. Just ignore them. Just pay attention to your your butto, the word only. Eventually, everything else will will disappear if you stay with butto only. And then just one more question: When I, if I notice myself doing that and I come back to it, that's good enough, right? That's right. Just stick with butto all, all the time. Eventually, when your mind becomes very concentrated with Buddha, it will stop thinking and it will drop like falling from a high place and and then your mind will become peaceful and calm and still. Then you don't have to do any Buddha anymore. When that once the once the mind become come still, you just enjoy the peace and happiness from from that Okay, thank okay. you, Ajahn. So don't don't be distracted away from Buddha. Stick with the word Buddha only. If you use the the word Buddha, some some people might use the breath. If you use the breath, just stick with the breath. Don't try to analyze the breath. Don't try to force the breath. Just watch the breath. Then the breath will then make your mind become still by watching the breath only. And don't be don't be distracted by any any happening that might occur during your meditation. Okay. All right. Anything else? Thank you. That's all for me. All right. Next. Thank you. Uh, good afternoon. Uh, we thank you for this opportunity to ask question louder. Yes, speak loud. loud. Yeah. Okay, okay, we appreciate very uh, this chance, and we have several questions from our friends. Again, the first one: two of seven factors of enlightenment, calmness, pasadi, and joy, pity. Will they develop themselves when we practice samadhi, or we need to intentionally develop them? If yes, could Ajahn advise how to develop them? Oh, they they come after your your mindfulness. Just focus on your meditation object, like breathing or or the word mantra, butto, butto. Then eventually these other things will follow follow through. You don't have to worry about them. Okay. Thank you. Uh, next one when I contempt, uh, one moment, when I uh, contemplate anicca or dukkha, especially in long meditation retreats, it doesn't really lead to equanimity. Even in ordinary life, after retreat, sometimes a very acute feeling arises, then everybody dear to me will die, even in happy moments of spending time together. I'm afraid to have any attachment cause. I um, uh, cause I foresee that these people will die, and it will be hard for me to bear it. Uh, I cannot understand if it is klisa or fear or right way to develop wisdom of our nature. If latter, how to develop equanimity equanimity with these insights mm, mm, because now it's mostly uh, heartbreaking. No, equanimity you have to develop it through meditation first by getting your mind into jhana. Once you got to the fourth jhana, your mind will have equanimity. But when you come out of jhana, this equanimity can be slowly disappear from your mind. If you want to maintain this equanimity, you have to use wisdom or mindfulness. Sometimes equanimity can be gone because of fear. For instance, if you start thinking about death and you start to be afraid, then the equanimity that you have from samadhi can disappear. If you want the equanimity to come back, you have to stop the fear by accepting the anicca aspect of the body. The body is temporary. It will have to get old, get sick, and die. Once you can accept death or aging sickness, then the fear will disappear, and the equanimity will come back. So you first need to have equanimity first. You cannot use wisdom to develop equanimity. You have to have, have equanimity through mindfulness practice mindfulness meditation first. Once you have, then you want to maintain this by using wisdom when when fear or greed or craving force the equanimity to disappear, then you have to stop your fear or your craving. If you can stop, then you can get your econ equanimity back. That's why you have to develop samadhi first to have equanimity. Then you develop wisdom to protect your equanimity from samadhi. Thank you. Thank you. Uh, sometimes I feel pressure to do good deeds, not because uh, not because I want, but because I have to, and I'm afraid to make a mistake. For example, if the thought comes during a meditation retreat that I need to uh, donate such and such amount of money. This thought, uh, this thought might seem scary to me, but I'm afraid to disobey it because uh, I don't want to make a mistake and feel bad in the end. And such thoughts can become obsessive and distracting even during practice and study in daily life. I feel that following thoughts or emotions, even if they lead to good deeds, is something contrary to the freedom of mind or success in meditation practice, sati or samadhi. How to deal with such situation? You you want to do good things, and you're afraid that you might not do it correctly, right? Well, you have to accept the fact that we are not perfect. We are not perfect and so sometimes we might not be able to do everything perfectly. So we have to accept this limitation and just do our best. And whatever that comes from it, we have to accept that. Don't be a perfectionist. Be a realist. Be a realist. Be a pragmatic. Do what you can, and whatever the outcome you you get, that's what you get. Doesn't have to be perfect all the time. Thank you. Um, next one. I don't fully understand whether there is a freedom of choice. On the one hand, I doesn't exist. There is nobody who can make choice. Everything in the world is moving naturally and unfolding according to the laws of nature. On the on the other hand, the teaching says that we need to follow sila, meaning not to do certain things, and on the contrary, develop gener- generosity. Do good deeds and donate to charity. It sounds like in some moments of our life we still have to make choice, for example, sleep or meditate. But who is making the decision to do or not to do something? Who is Putin in right effort to follow that path. So do we have the freedom or choice of choice? And if yes, in which situation? Yes, we have choice to make all the time. You have the choice to stay here now, or you have the choice to get up and go away. So these are the choices we make every day. Good choices bring happiness to us. Bad choices bring uh, trouble to us. So if we want to avoid trouble, then don't do bad choices. Don't take bad choices. Take good choices so you can get happiness from your your decision. So this is the mind, see? And it doesn't have to be a, a self or a person. It's just the working of the mind. The mind can think of good things and do good things and reap the result, the happiness as a result. But if the mind do bad thing, think about bad thing, the mind can reap troubles or, a problem. So you have to watch your thinking. Make sure that you choose the right decision, make the right decision. And the easiest way is to follow the Buddha's teaching. Like stop doing bad things like killing, stealing, committing adultery, lying, or, or drinking alcohol. These are bad choices. And do good choices like give away some of your money to charity, helping those who are in need of help, for instance. These are good choices. It will bring you happiness. And if you want higher form of happiness, you should attend a meditation retreat and practice meditation. Then you get a better form of happiness from meditation. Okay. Okay, thank you. My name is Igor. I live in Minsk, Belarus. Could Ajahn please answer my question? I'm afraid I have many. Mm, I'm afraid I have many fears. I can't accept reality as it is. I'm always dis- dis- dis- dissatisfied for this reason and that reason, or that reason. Because of that, I lack inner energy and I'm not confident. What can I do? Your mind is weak. It's not calm enough to accept reality yet. Your mind is still under the influence of your defilement. So you have to practice meditation to calm down your mind first. Once your mind become calm enough, it will be more rational then it will be easy for the mind to accept reality. So don't use wisdom now, because your mind is not strong enough to accept the wisdom, the truth of the wisdom that you realize. So you have to practice meditation to have more equanimity first. Mm-hmm. Once you have equanimity, then you can accept anything. That is real, that is true. Okay? Yes. Um, um, if a person wants to become a Buddha in future, what is the <laughs> way to progress? Or is this an unattainable goal? It's attainable, but it's very difficult, hard to, to achieve. It's easier to be a disciple of the Buddha because you don't have to uh, search blindly by yourself. When you become a disciple, you have someone to guide you to become enlightened. So if you come across the teaching of the Buddha right now, you should follow the Buddha's teaching. You don't need to develop to become a Buddha yourself. Because if you want to develop to become Buddha yourself, you have to do it when there's no teaching of the Buddha around you. Then you have to, to search the way blindly by yourself. But if you find someone who knows the path, then it's easier to follow that someone to take you to to to nibbana or to enlightenment. So it depends on what kind of situation you happen to be in. If you are born this time and you are you come across the teaching of the Buddha, then you don't need to become a Buddha yourself you can become the disciple of the Buddha, which attain the same achievement, which is nibbana. But if you have no no no Buddhism, no no Buddha's teaching around, then you have to rely on your own. You have to search for the the enlightenment yourself, which will be much more difficult. Like a blind person walk, walking by himself, uh, or, or a blind person with someone leading the way. We are like blind people. We don't know where to, how to get to enlightenment. If we have to do it alone, it will be much, much difficult, take a lot longer time. But if we have someone who knows the way, we can follow that person, and then we can become enlightened very easily and quickly. So it depends on where the time you were born as human, whether there's a teaching of the Buddha around or not. If not, then you just have to search by yourself. Thank you. Thank you very much. Um, will, next one, will all the living beings achieve enlightenment in the end, according to Buddhism? Well, theoretically, yes, but practically, no. <laughs> Very difficult for someone to become enlightened. Very small amount. The Buddha compared enlightened people like the the horns of an of a cow, you know, of of a bull. You know, there's only two horns, and those who doesn't become enlightened like this, the the hair of the hair of the bull. You got lots of hair on the body, right? But there's only two horns. So enlightened people are like the horn of the bull. Why unenlightened people are are those who are like the are like the hair of the of the of the bull. So you have lots of unenlightened people, very few enlightened people. Because it's not easy to achieve enlightenment. It takes a lot of hard work and effort and sacrifice. Mm. Thank you. Um, can an arahant know what happens after death? If there is no more rebirth, what remains and where does it remain? Remain in the same place. Right now, our mind doesn't have a, a place because the mind doesn't have a body like the body. So it, it exists as a know, knowing element. And this knowing element doesn't need to have a place to exist. So it, it remains in the same place. What changes is in the in the knowing element itself from a knowing element with cravings to the knowing element without any craving, a knowing element with peace and happiness. Same element, but same different build, different quality in in in the knowing element. Mm-hmm. Okay. Um, if chittas remain separated, does it mean that subject object duality remains? Is there a limited number of cheetahs than from the beginning? Or new cheetahs can also appear? Or still, uh, is there some universal, all embracing mind on the highest non conventional level of reality? These are the questions the Buddha tried to avoid answering because it's not important. What's <laughs> important is how to get rid of your suffering. Okay. okay. <laughs> okay. Thank you. Um, and the last one. Is it better to have no children and not start a family in order uh, to develop in meditation? Is it possible to um, seriously develop in meditation up to noble attainments with your partner or while having a family. If you become enlightened, then you don't want to live with anybody. You want to live alone because everybody to you is dukkha, is suffering, is trouble, problem. So once you become enlightened, it means you see everything around you as trouble. So you don't want to have anything to do with them if possible. So you go live alone. Okay. Thank All right. Yes, thank you very much. Uh, thanks a lot, Anna And uh, we will translate your replies. Okay. Uh, and uh, also, um, Maria now are translating your books uh, okay. for Russian people, and we hope uh, we will go on learning uh, Good. knowledges. If you're still around, you can still ask me more questions in the morning. Okay, thank you. Thanks a lot okay. for your help. You're welcome. And you are one of the most in, ins, inspiration, inspir, inspiration. Inspiration. <laughs> person, yes. Right. I'm nervous a little. <laughs> Sorry. Does anybody have any question? You're welcome to ask if you like. Okay, you want No more question? Okay. All right. That's about all the time we have for today then. ก็คิดว่าวันนี้เวลาก็พอสมควร ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย จงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ